tulisoma mpaka nukta ya tisa tukaimaliza na hizi nukta zote ni katika sehemu ya pili ya kitabu hichi ni nukta ambazo zinazungumzia almukhalafat alshar'iyya allati yaka'u fiha an-nisaa ni makosa ya kisheria ambayo wanayaingia wanawake baadhi ya wanawake wanayafanya hayo makosa shekhe ameanza kuyataja baadhi yake kwa kutaja moja baada ya jingine mpaka akafikia mukhalafa wa tisa na leo tunaendelea yakulu ashiran nukta ya kumi kashfu dhiraaini walqadamaini kashfu dhiraain walqadamain nukta ya kumi au jambo la kumi ni kufunua mikono miwili na miguu miwili kuna baadhi ya wanawake wanafanya hivyo na dhiraa maana yake ni sehemu iliyopo kuanzia kwenye vi vifundo viwili vya kiganja mpaka katika fundo ambalo linaunganisha baina ya huo mkono na kipanya. Hichi kipande kinaitwa dhiraa. Kwa hiyo kuna wanawake wanafunua mikono yao miwili kwa maana dhiraa mbili, na wanafunua miguu yao. Kashfu dhiraaini walqadamain, kufunua dhiraa mbili kwa maana mikono miwili na miguu miwili يقول الشيخ ومن المخالفات na miongoni mwa makosa ya kisheria kwa wanawake khuruju baadhi nisai kashifatin ani dhira'ain ni kutoka baadhi ya wanawake kwa maana nje ya nyumba zao khuruju baadhi nisai ni kutoka baadhi ya wanawake nje ya nyumba zao kashifatin ani dhira'ain hali ya kuwa ni wenye kuifunua mikono yao miwili dhiraa mkono mzima anaweza akaufungua walqadamain na miguu miwili wa hadha khata na jambo hili ni kosa mkono mwanamke watakiwa ustiriwe kuanzia dhiraa kadhalika alkaffain vivyo hivyo hata viganja viwili iliyokuwa aslam wa ahfadh ni mwanamke kufunika mkono wake wote usionekane kwa sababu wanaume wanafitinika kwa mengi na lengo la kumstiri mwanamke ni ili asiwe fatina maftuna ni ili asiwe ni mwenye kuwafitinisha wengine au kufitiniwa yeye kwa hiyo ni katika makosa hayo kutoka baadhi ya wanawake hali ya kuwa wameifunua mikono yao walqadamain na miguu yao amkuta mwanamke wa Kiislamu yuko barabarani sokoni hajavaa soksi anatembea miguu yake inaonekana na pengine nguo aliyoivaa kama ni hilo baibui kalivaa halina urefu ule wa kufunika miguu yake kitembea miguu yake inaonekana bali hata mapambo yake ya miguu yanaonekana. Unaweza ukaviona vikuku alivyovivaa au kucha zake zenye hina, ukaiona hina yake ya miguu. Kuna wanawake wako hivyo, na unamkuta huko juu kavaa niqab na kavaa na shungi, lakini miguu inaonekana, hina zinaonekana, vikuku vinaonekana, mwenyewe anatembea hana wasiwasi wasi khata hili ni kosa ndio shekhi anasema wa hadha khata na hili ni kosa kwa wanawake watoke katika nyumba zao wakiwa wamevaa hijabu iliyokamilika full hijab kutoka juu mpaka chini na kama ni viganja basi vimefunikwa vizuri kabisa na alqufazain na gloves vizuri kabisa au kile chenye nafasi ya gloves atavaa طيب يقول الشيخ هذا خطا na hili ni kosa kwa maana kutoka wanawake hali ya kuwa mikono yao na miguu yao imefunuliwa والذي يجب على المرأة اللي ambalo linawajibika juu ya mwanamke idha aradat alkhuruja pindi anapotaka kutoka atasaturu watahashum hadha alladhi yajib bimaana yajibu atasaturu watahashum walladhi yajibu ala almar'a na lile ambalo linawajibika juu ya mwanamke idha aradat alkhuruja pindi anapotaka kutoka katika nyumba yake atasaturu watahashumu ni kujisitiri na kujiheshimu kwa maana kutoka katika mtoko wa hishma na stara watasturu kaffaiha wa qadamaiha na aisitiri au na avisitiri viganja vyake viwili pamoja na miguu yake miwili ikiwa anataka kutoka katika kutoka, kutoka nje ya nyumba yake watasturu kafaiha na avisitiri huyo mwanamke viganja vyake viwili wakadamaiha na miguu yake miwili bilqufazain kwa kuvaa gloves mbili kwa maana soksi za mikononi wengine wanasema hivyo gloves waljaurabaini na kuvaa soksi mbili avae gloves mbili na soksi mbili kwa maana ajifunike kabisa hiyo mikono na miguu ikiwa mashaallah amevaa ndani nguo yake ndefu ana baibui lake la mikono mirefu alafu akatia gloves yake pale safi na shungi linakuja juu na tahadhari kachukua kwenye miguu hata kama shungi lake na baibui lake ni refu lakini pia kachukua tahadhari anavaa na soksi zake hata anaporusha hatua akitembea au kama kuna dharura ya kuruka mahala kama ni kuruka mtaro au daraja au amepanda kipando kama ni pikipiki au bajaji anakuwa amestirika huwezi kuona kiganja chake wala huwezi kuona mguu wake hakadha yambaghi hivyo ndivyo ambavyo inatakikana wanawake msizembee katika mambo haya pana wanawake wazembe sana katika mambo ya kujistiri bali katika adabu za alhijab wa atasattur lilmar'a ni mwanamke kukithirisha nguo kuvaa nguo nyingi na hili pia limetajwa kwa wanaume katika sunna asalafu salih walikuwa wakivaa nguo nyingi limazidi tasattur basi kwa wanawake mimbabi aula kwa wanawake ndiyo jambo bora zaidi avae nguo nyingi kadri anavyoweza ili kujistiri zaidi fafaali dhalika basi fanya hivyo ya amatallahi ewe kijakazi cha Allah hujibti anin nari na hii ni dua e, uzibwe wewe e, ukingwe wewe kutokana na moto ayatuha almar'ah hadi ashara nukta ya kumi na moja rafdhu zawaji bihujjati dirasa na hili ni katika makosa vile vile kumi na moja anasema shekhe wetu rafdhu zawaji ni kukataa kuolewa bihujjati dirasa kwa hoja ya kusoma kwamba mimi niko masomoni bado ninasoma wakati umri wa kuolewa ushafika na pengine hayo masomo unayoyasoma hayakuzuii wewe kuolewa kwa mfumo ambao unautumia kusoma mathalan binti ushakuwa baligha umeshabalehe ushavunja ungo halafu pengine hayo masomo unayoyasoma ni masomo ya dini mathalan hayakuzuii wewe kuolewa au pengine ni masomo ya kidunia ambapo umefikia levo unaweza ukasoma na una mume mfano wasichana wanaosoma vyuo vikuu watu wanasoma vyuo vikuu wana familia achilia mbali kuwa na mume watu wanasoma wana familia ni mama ana watoto mwingine ni bibi ana wajukuu lakini unamkuta university anaendelea kusoma kwa hivyo yako baadhi ya mazingira mwanamke anaweza akawa anasoma na ikawa kuolewa si tatizo katika hali kama hiyo ni makosa kukataa kuolewa kwa hoja ya kusoma Allahumma ila katika yale mazingira ambayo inawezekana hilo haliwezekani wa min almukhalafat na miongoni mwa makosa rafdhu ba'dhi alfatayati azwaja bihujjati dirasa ni kukataa baadhi ya wasichana kuolewa eh kwa hoja ya kusoma shekhe anasema wazawaju la yataaradhu ma'a dirasa au tadris na kuolewa hakupingani hapa tunamzungumzia mwanamke ndio maana tunasema kuolewa wazawaju lakini inaingia kwenye kuolewa na kuoa inakubali lafdhi hilo wazawaju na kuolewa la yataaradhu ma'a dirasati au tadris hilo jambo halipingani na kusoma au kusomesha la yataaradhu jambo la, la kuoa au kuolewa eh halipingani pamoja na kusoma au kusomesha ni mambo yanaweza yakaenda pamoja tu wala hayapingani bal bali kanasema inna nara anna at-talibat al-mutazawwijat bal inna nara baada ikasisi tunaona anna talibat almutazawijat kwamba hakika wanafunzi wa kike walioolewa ahda ubalan wa aktharu tahsilan eh? sisi tunaona kwamba wanafunzi wa kike walioolewa ni watulivu zaidi wa fikra eh? na wana wingi zaidi wa kukusanya ilmu wa kupata faida na ilmu at-tahsil eh bal inna nara bali kasis tunaona shekhi anasema anna talibati almutazawijat kwamba hakika wanafunzi wa kike walioolewa ahda ubalan ni watulivu zaidi wa fikra wa akthar tahsilan eh na ni wengi zaidi wa kuweza kupata faida za kukusanya ilmu min ghairi almutazawijat kuliko wale ambao hawajaolewa wakadhalika al-amru bin nisbati lirijal na kama hivyo jambo ndivyo wakadhalika al-amru bin nisbati lirijal na kama hivyo liko jambo kwa upande wa wa wanaume ndivyo lilivyo jambo kwa upande wa wanaume wanaume waliooa alafu kwa wanasoma au kusomesha wametulia kabisa kuliko wale mabarobaro wale makapera wakadhalika al-amru binisbati lirijal na hivyo hivyo ndivyo lilivyo jambo kwa upande wa wanaume shekha anakuambia sasa wewe mwanamke na wewe msichana ambaye hujaolewa fala tarfudhi fala tarfudhi zawaja basi usikatae kuolewa fala tarfudhi zawaja usikatae kuolewa idha taqaddama al-insanu al-kufu pindi anapokuja kwako mtu eh mwenye vigezo vya kupewa mke aliyekamilika vigezo vyake al-kufu eh al-mutakamil ambaye mnaendana maadili yako wewe na maadili yake basi mnaendana fala tarfudhi azawaja basi usikatae mwanamke kuolewa idha taqaddama al-insanu pindi atakapokuja na kujitokeza kwako wewe mwanadamu aliye katika kafaa yako unaendana naye mwanadamu ambaye ni ruwaza eh kwako usimkatae huyo lianna idha rafadti kwa sababu wewe mwanamke utapokataa kuolewa na amekuja mtu sahihi kukuchumbia rubbama ya'zufu anki shababu huenda wakajiweka mbali na wewe vijana wakaku wakakuchoka ya'zufu na maana yatanaha kurhan wakajiweka mbali hali ya kuwa wamekuchukia rubbama ya'zufu anki shababu huenda wakajiweka mbali kwa chuki wakajiweka mbali na wewe vijana rubama yazufu anki shababi baada التخرج huenda wakajiweka mbali na wewe vijana baada ya wewe kumaliza masomo yako ulikuwa wakati unasoma ni msichana mzuri unavutia unapendeza watu kila wakija mimi bado siko tayari niko bize na masomo yangu niacheni nisome dunia hii ni ya kusoma mambo kama hayo hoja nyingi bado kwanza mi kwanza mdogo ninakimbilia nini eh hayo nitayakuta tu huko mbele na uzee gani wa kuolewa ikawa ndio lugha zako hizo huenda vijana wakajitenga na wewe baada takharuji baada ya kumaliza hayo masomo yako likibari sini kwa ajili ya umri mkubwa na haya yamewakuta baadhi ya wanawake kashamaliza masomo sasa umri umesogea wale vijana ambao alitamani waje kumchumbia kwa sababu pengine ndio levo yake ndio kufu yake ndio watu wanaendana nao anaona hawaji vijana nao washabadilika mwelekeo wanakuona tayari ushakuwa umri ushaenda kidogo wanaambiana ah yule kweli msomi ana vyeti lakini umri umeenda pale tapata watoto kweli pale? Watu wanaambiana. Sasa unakuta mtu vijana wanamkwepa baada ya kumaliza masomo kwa sababu ya umri. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake wamesoma wee kwenye kuja kuolewa wameangukia katika waume ambao si chaguo lao. Basi ndipo pale ambapo unajitwalia vijibabu eh, ili uchukue upate wazee sasa. Wale ndio hawa hawana neno hii ni nasaha shekhi ana anakupa usikatae bila hoja za msingi maadamu watu wana akhlaki na dini ama kama ni watu hawana vigezo wamekuja wachumbiaji wenye tabia mbaya hawana dini eh ah, hao usiwakubalie hao nafanya subira Allah atakuletea atakayekufaa walau baada hin wallahu ma'aki kwa hivyo huenda wakajitenga na wewe na wakapata kigegezi kuhusiana na wewe vijana baada ya kumaliza kwako masomo likibarisini kwa ajili ya umri uliokuwa mkubwa sasa thumma tandamin wa wala tasaata mandami eh thumma tandamin wala tasaata mandami eh la hapo ilipo min akhwati laysa eh kisha ukajuta wewe thumma tandamin kisha ukajuta wewe mwanamke wala tasaata mandami eh mandam hapo ilipo ni masdar mimi lakini maana ya annadam wala tasaata mandami na wao iliyoko hapo eh kama wanavyosema ni wao hali eh kwa hiyo utatafsiri wala tasaata mandami na hali ya kuwa si wakati wa kujuta eh thumma tandamin kisha utajuta wewe mwanamke wala tasaata mandami na hali ya kuwa si wakati wa kujuta kwa maana majuto hapo ni mjukuu kama wanavyosema Waswahili majuto yako hayasaidii kitu thani ashara nukta ya 12 takhfifu ghitai alwajhi kukipunguza kifuniko cha uso anakusudia alburqa والنقاب eh ni niqabu hiyo ghita'ul wajh alburqa ina majina mengi sana takhfifu ghita'il wajhi eh, kukipunguza kifunikio cha uso kwa maana kuipunguza niqab nini maana ya kuipunguza ikawa uchungi wewe mahali pa kujifunua uso wako na pale pa kujifunika uchungi wewe unaweza ukafunua nikabu yako sehemu sio na kuna baadhi ya wanawake wako hivyo akiingia katika bajaji tu kama vile ameingia chumbani kwake pap ashafunua tayari nikabu yake hajali kwamba watu wanaopita nje wataniona au labda udereva wa bajaji atageuka atanitazama yeye kashaingia kwenye bajaji funua nikabu yake kama kuna mahindi atakula kama kuna ice cream atakula mpaka nyumbani kafunua nikabu sasa nikabu inayovaliwa au kifunikio cha uso kinachovaliwa kina maana ya, ya kujistiri huo uso na sio fashion kama baadhi ya wanawake ambao wanavaa niqabu kwa fashion labda kuna mahali yanakwenda yamealikwa harusi ah ana, ana, ana, anaona kwamba watu wa, wa harusi hii wanapenda kuvaa hivi na yeye anavaa lakini akipanda madaladala mabajaji huko kote amefunua huko ana wasiwasi au akikutana na mtu wake anamsalimia siku nyingi wajaonana shoga yake ah hebu tukae pembeni kwanza tuzungumze wakikaa kafunua barabarani kabisa hajui maana ya ghitaul wajhi kile kifuniko cha uso na amesema ghitaul wajhi ili viingie na vitu vingine sio kabu peke yake kwa sababu sio ni kabu peke yake ndio watu wanajifunikia uso kuna wengine wanajifunika kwa vitambaa mtu anashusha kitambaa chake eh? na uvaaji huu upo katika nchi za Kiislamu unakuta ni kabu zao ni kitambaa amekishusha mtu eh? kama vile kishuka hivi kimeshuka mbele ya uso wake ni ghita'ul wajh almuhimu uso umefunikwa wa min mukhalafat na miongoni mwa makosa atasahulu fi takhfifi alghita'i ala alwajhi ni kuzembea kufanya uzembe katika kupunguza kile chenye kufunikia uso fi takhfifi alghita'i ala alwajhi katika kukhafifisha kifuniko cha kufunikia uso kwa maana takhfifu ni kwamba ukaweka kifunikio chepesi kabisa na nikabu hizi zipo mtu kavaa nikabu lakini ni chekecheke ile sura yake unaiona kule ndani kabu nyepesi kama chujio sura yake inaonekana na rangi yake unaijua unauona weupe wake au weusi wake au maji ya kunde wake na hata baadhi ya mapambo waliojipamba unaweza ukayaona lipstick inaweza ikawa inadhihiri unaiona kwa namna ile kile kifuniko cha uso kilivyokuwa chepesi au hata kama ni wanja unaonekana kama kapaka poda utaiona haifai katika mikhalafa ni atasahulu fi takhfifi alghita'i ala alwajhi ni kuzembea katika kukihafifisha kifuniko cha uso au kashfihi fi shari' idha lam yakun hawlaha ahadun au ukifunua hicho kifuniko cha uso kwa maana hiyo ni qabu au kashfihi au kufunua hicho kifuniko cha uso fi shari'i barabarani idha lam yakun haulaha ahad ikiwa hayuko pembezoni mwake mtu yoyote mtu akiangalia huku na huku anaona ah mbona hakuna wanaume hapa anafunua ni mwanamke asiyekuwa na tahadhari sasa barabarani panatarajiwa watu kupita ikiwa muda huu hakuna mtu aliyepita au humuoni panatarajiwa watu kupita hapo na huenda wewe ukatizama ukaona hakuna mtu kumbe kuna mtu yuko mahali wewe hujamuona mtu yuko juu au kwenye kona fulani yeye anakuona lakini wewe hujamuona lakini ukishaangalia huku na huku wafunua nikabu yako pana wanawake wako hivyo sio na matatizo gani sio inakuwa ile kabu yake kama vile ina ukuku hawezi kukaa nayo kama vile inawasha kila akikaa nataka aifunue sio stara ya kisheria hiyo kwa hiyo au kuifunua hiyo nikabu fi shari'i barabarani idha lam yakun aulaha ahad ikiwa hakuna pembezoni mwa huyo mwanamke yoyote awil wuqufi amama albabi athnaa fathihi pana wengine nao ndo tabia yao hiyo au kusimama mbele ya mlango eh au alwuqufi amama albabi au kusimama mbele kabisa ya mlango wakati unauelekea mlango athnaa fathihi wakati wa kuufungua huo mlango sasa ameuelekea mlango anaufungua anatokea ndani kwake alafu ile nikabu iko juu akifungua hivi ni anaiona barabara kule nikabu iko juu alafu ndio waishushe kwa hiyo aliye mbele yake tayari anamuona athna fathihi ay fathi bab na sio alghita eh au alwuqufi amama albab au kusimama mbele ya mlango athna fathihi ule wakati wa kufungua huo mlango na hali ya kuwa nikabu yake iko juu tahamaki baada ya kufungua mlango tu pana mtu anaweza akamuona ikiwa umeifunua nikabu na wataka kufungua mlango basi ukae pembeni kiasi ambacho hata ukiufungua hakuna atakaye kuona uko pembeni ya mlango wako au funika uso wako kisha ufungue mlango wako يقول ونحن نرجو أن يكون ذلك من غير قصد na sisi tunatarajia wa nahnu narju na hii ni dhannu dhannu sheikh bin nisa adhanna alhasan ni dhana ya shekhe kwa wanawake wa Kiislamu akiwadhania dhana nzuri wa nahnu narju an yakuna dhalika min, min ghairi qasd na sisi tunatarajia liwe jambo hilo ni pasina kukusudia kwa maana huko kufunua hicho kifunu, kifunu, ki, kifuniko cha uso wakati unatoka nyumbani kwako iwe hujakusudia labda ulidhania watu wakuoni au umesahau umetoka ndani unafungua geti lako ili utoke ukawa umesahau kuishusha ile nikabu yako tunatarajia hivyo tunamdhania hivyo mwanamke hatuwezi kumdhania kwamba amefanya kusudi wa nahnu narju an yakuna dhalika min ghairi qasd na sisi tunatarajia liwe jambo hilo ni bila kukusudia min ghairi qasd ni kwa bila kukusudia walakin yanbaghi an tatasattara an nisau lakini inatakikana wajisitiri wanawake an ayuni rijali kutokana na macho ya wanaume wajisitiri wanawake na, na kutizamwa na wanaume lima fi dhalika min dar'i sharri wal fitna katika yale lima fi dhalika kwa ile ambalo limo katika jambo hilo min dar'i shar katika kuisukuma na kuiondosha shari wal fitna dar ina maana ya daf'i eh lima fi dhalika min dar'i sharri ay min daf'i sharri kwa ile ambalo lipo katika hilo jambo eh, la kufunika uso kutokana na macho ya, ya wanaume lima fi dhalika kwa ile ambalo linapatikana katika hilo min dar'i sharri katika kuisukuma na kuiondosha shari wal fitna na fitna alwajhu wajhu almar'a wanasema wenyewe uso wa mwanamke basi ndio kitovu cha uzuri wake reception pale ndio sehemu ya kukaribisha eh kwa hiyo kuna haja ya kulistiri hilo 13 nukta ya 13 min al almukhalafat ash-shar'iyya eh katika hiyo mikhalafa ya kisheria khurujul mar'ati biduni idhni zawjiha wa hadha da'un 'udhal na hili jambo hili ambalo shekhe analitaja hapa hili ni gonjwa sugu ni zaidi ya kansa na kisukari na ukimwi gonjwa sugu hili kwa wanawake wanawake wengi Allah amewapa mtihani katika jambo hili na ni jambo baya kabisa wallahu almusta'an namuomba Allah wahifadhi wanawake wa Kiislamu as-salafiyat kunako tabia hii mbaya thalithu ashara jambo la 13 khuruju almar'ati biduni idhni zawjiha ni kutoka mwanamke bila ya idhini ya mume wake ikawa mwanamke anatoka katika nyumba yake bila idhini ya mume wake ima atatoka kwenda madukani huko kuna bidhaa anazitaka au atatoka kwenda sokoni kutafuta mahitaji au atatoka kumtembelea rafiki yake mahali fulani au jirani yake au anakwenda kusuka ha? au anakwenda sijui kupakwa piko na mfano mambo hayo lakini haombi ruhusa anatoka bila mume wake kujua kosa hili minal mukhalafati aidha miongoni mwa makosa wayafanyayo wanawake vile vile khuruju baadhi nisai biduni ilmi azwajihinna ni kutoka baadhi ya wanawake kwenye nyumba zao eh bila ilmu ya waume zao biduni ilmi azwajihinna pasina elimu ya waume zao mume hajui kama umetoka mume wako ametoka amekwenda kazini alipotoka tu na wewe umetoka yani mmepishana pale kwenye geti na pengine mume wako ume, umelala naye hapo mmekaa mmezungumza umemwandalia na tayari kwenye akili yako una, una safari ya kwenda labda kumtembelea jirani yako labda sokoni humwambii kwamba na mimi ninakuomba ruhusa nataka niende mahali fulani hiyo ndiyo sawa ukitoka hapa na mimi nitatoka kuna jambo fulani la kufanya mkazungumza mkashauriana mkakubaliana kuna wanawake hawataki jambo hilo bali mwingine anaweza akawa anawasiliana kabisa na huyo rafiki yake nitakuja huko subiri huyo bwana atoke hapo yuko hapo akitoka tu chap naruka hapo fasta niko hapo anakunywa kunywa chai hapa na sasa hivi atatoka yani pia huko kutoka kwake bila ruhusa ni mpango yuko nao kwa maana anafanya makusudi huko kutokuomba ruhusa jurmun jambo baya hili khuruju baadhi an-nisa'i biduni ilmi azwajihin ni kutoka baadhi ya wanawake pasina ilmu ya waume zao wa khasatan na hasa hasa idha aradat an tadhhaba ila suq pindi anapotaka huyo mwanamke kwenda sokoni au tadhhaba liljiran au kwenda kwa jirani wa hadha la yajuz na jambo hili halijuzu e mwanamke wa Kiislamu omba ruhusa omba ruhusa ukiruhusiwa nenda alhamdulillah ukuruhusiwa basi lakini usitafute kupata madhambi haya yasiyokuwa na sababu fala budda min idhni zawj fil khuruj shika nasema na ni lazima ipatikane idhini ya mume katika kutoka fala budda min idhni zauji fil khuruj na ni lazima ipatikane idhni ya mume katika kutoka fantabihi lidhalik basi zindukana ewe mwanamke na jambo hilo usirahisishe mambo wewe ni mke mwenye hishma na juu yako yuko mume wako hebu jiheshimu heshimu ndoa yako muheshimishe mke wako muheshimishe mume wako na wewe ni mwanadamu huwezi kujua safari yako uliotoka bila kuwaga utafikwa na janga gani huwezi kujua wewe wewe unamficha mume wako hujamuaga unatoka nyumbani kwako unakwenda mahala fulani la qaddar Allah hujafika mahala hapo ume, umepatwa na ajali ajali imekufika mume wako anapigiwa simu e bwana njoo sokoni hapa mbuyuni nini mke wako amegongwa mke wangu mke wangu kafuata nini mbuyuni mtu anaweza kukataa mimi sio mke wangu bwana mimi nimemwacha nyumbani au unaitwa stendi huku njoo stendi duka la simu huku kuna nini huko ah mke wako hapa bwana anagombana na muuza simu hapa wapi stendi huku stendi gani nimemwacha mimi nyumbani pale bwana eh ni mwanamke aliyekula miguu ya kuku hakai huyo na sasa hivi kwa, kwa urahisi wa usafiri wanawake wana boda zao pia wana bajaji zao na namba ziko yani ukitoka tu kashamuagiza boda wake nifuate chap na vile vibodaboda viko hodari bwana kama vinajua vile mteja wangu huyu anajiiba huyu manake wateja hao mara nyingi wanalipa vizuri unakuta sehemu ya, kum, ya kumlipa alfu anampa alfu mbili ili amuaishi sasa bodaboda wanawapenda kulima ukhti yao njoo chap faster dakika mbili huyo hapa sio sawa kufanya hivyo sasa achilia mbali kupata ajali tu ya kilimwengu labda uka uka ukapata uka, uka ngeu ukavunjika mguu au mkono kuna ajali sasa ya kwenda akhira ukafikwa na mauti wallahu almusta'an umetoka nyumbani kwako bila idhni huko ulikoenda kumbe siku yako ya kufa imefika umekufa aliyakuwa ni asiya nashiza umemuasi mume wako kwa jambo hili tu kwamba huo mtoko wako huo mume wako hana taarifa umetoroka nyumbani kwako bila kumuaga mume kwa unaona ni hali nzuri hii ya kumwelekea Allah katika hali hiyo yani ukutane na Mola wako e, mwanamke wa Kiislamu hali ya kuwa ulikuwa umetoroka nyumbani bila idhini ya mume wako unaona ni jambo zuri hilo sasa nani aliyekupa guarantee kwamba hiyo safari uliyokwenda utarudi salama kwa nini utafute mambo haya ya kubahatisha na kujitia dhima omba ruhusa tunataraji wanawake wa Kiislamu watazielewa na saha hizi na kama kuna wanawake wenye tabia hii wabadilike nimesema ili nigonjwa sugu kwa sababu tabia hizi zimekithiri kwa wanawake Allahumma ila ikiwa mwanamke ana ruhusa ya kudumu ya kwenda mahala fulani labda mume wako anajua kuna mahali unakwenda kusoma wewe ikifika saa fulani unatoka kwenda kusoma taarifa hiyo anayo na ndio utaratibu wako sasa ikiwa taarifa ipo basi si lazima kwamba kila siku uombe ruhusa ikiwa tayari mshakubaliana na ruhusa unao ya kudumu kutoka nyumbani wakati fulani saa nane mchana kwenda darsa basi ukifika wakati huu utakwenda au kuna baadhi ya wanawake wana ruhusa ya kudumu ya kwenda sokoni kufata mahitaji jambo la sokoni ni jambo lake kwa hivyo bwana mkubwa pale yeye anaacha posho tu anajua utatoka kwenda kufanya maarifa sokoni vipi kuhusu sokoni wewe sokoni nenda kazi ya kwenda sokoni kazi yako wewe ukishamaliza mambo yako sokoni ni wajibu wako wewe kwa maana anajua kwamba kwenda sokoni kufuata mahitaji ni jambo amekukubalia wewe kwa sababu pengine yeye hana wakati huo mujibu wa shughuli zake ni lazima wewe uende kutafutia watoto mahitaji na mfano wa ruhusa hizo ambazo ziko tayari baina yenu mmekubaliana hilo litakuwa halina neno eh kinyume cha hivyo unatakiwa uwage